querida directora general de Endesa, querido concejal de Educación, el director eh, de Distribución eh, Oriental, la señora Vilaboy, eh, el señor Cusí, director general de la Fundación Endesa y otras personas de la Fundación Endesa que me acompañan. quiero decir que es una satisfacción para la Fundación pues tener la oportunidad de digamos, readecuar, de adecuar este museo que hoy abrimos y que le queremos dar pues la importancia que tiene, porque gracias eh, primero al esfuerzo de muchas personas que se deben de centrar y permítanmelo que lo haga así en la familia Cusí, que fue digamos la familia originaria que lanzó en esta zona pues la hidroeléctrica de Lampurdán, el abuelo del señor Cusí eh, pues que se ha podido eh, guardar piezas eh, de la historia industrial, sin duda, y de la ciencia, piezas del origen de la electricidad que hoy pues son desconocidas y que la verdad que tienen un gran valor museístico, ¿no? Y también, pues gracias a una persona que es Joan, el señor don Joan Vilaboy, que aquí está su viuda, eh, que con sumo cuidado y que todos los días, puesto que vivía y viven ustedes aquí arriba, bajaba, cuidaba y era de verdad quien ha sido capaz, pues gracias a su esfuerzo, de mantenerlo. Hemos querido dejar eh, para la posteridad pues, eh, una placa en la que le agradecemos a la familia Cusí y también al señor don Joan Vilaboy el esfuerzo que han dedicado a este, a este museo. Eh, la Fundación, como saben ustedes, tiene, entre, tiene eh, fines, pero entre uno de los fines eh, que tiene es el de cuidar digamos, el patrimonio histórico-artístico de, y sobre todo el, histórico, de Endesa. Endesa, como saben, pues es un cúmulo de sociedades, porque a lo largo de la historia económica de España, pues se han ido configurando eh, muchas sociedades, y aquí en Cataluña en concreto, pues muchas de ellas, Hidroeléctrica Lampurdán, la Hidroeléctrica El Segre, eh, la ENER, eh, la FEXA, en fin, todas ellas se han ido integrando poco a poco en Endesa, y la Fundación lo que hace es precisamente cuidar esa historia de esas empresas y gracias a ellas pues hay toda una documentación, eh, hay una serie de referencias gráficas, eh, miles de fotografías y también hay, eh, digamos, piezas que son las que hoy se exponen aquí. este museo en Cataluña yo creo que para Endesa es único, es el primer museo que de verdad en Cataluña tiene Endesa dedicado a la electricidad. Mm, según dicen eh, nuestros señores de, relaciones institucionales, pues debe ser como museo eléctrico exclusivo, pues casi también de los únicos. Es verdad que hay muchos museos que tienen eh, dedicada parte a la electricidad, pero no son únicos eléctricos. Y dentro de que es un museo, pues sencillo, eh, modesto, pero que tiene, yo creo que grandísimas eh, piezas de singular importancia que muchas de ellas seguramente será difícil de que se encuentren eh, en, España y algunas de ellas incluso en Europa. Muy difíciles que se encuentren. Hay una colección, eh, como ven, de rayos y hay otra serie de piezas pues que sin duda son singulares. Pues por mi parte, nada más. Yo le quiero agradecer a la directora general de Endesa en Cataluña que haya querido acompañarnos. Se lo quiero agradecer también al concejal de Cultura y al Ayuntamiento de Figueras, que nos ha ayudado muchísimo, eh, porque nos ha facilitado eh, la tarea, ha sido comprensivo eh, a la hora incluso de que la reforma que teníamos que hacer, pues que fuera una reforma conforme a la normativa, pero que fuera lo más fácil posible para que se pudiera hacer. Y eso es lo que hoy queremos presentar aquí en Figueras y nos da una gran satisfacción. Quiero eh, referirme también muy especialmente a las personas que le han dedicado mucho esfuerzo y cariño, como son Beatriz, como es Sergi y como es Tony, que le veo que está ahí haciendo una foto, porque eh, durante este tiempo, digamos, en esta nueva eh, readecuación, junto con Vanessa, pues son las personas que han hecho un esfuerzo extraordinario y a la que, junto con las anteriores, pues les debemos eh, precisamente que hoy podamos eh, ver esto y que, en fin, esperemos que lo vea eh, mucha gente con la ayuda del ayuntamiento, que pues, se nos dice que lo van a incluir ustedes en el, digamos, en, todos los museos que esta ciudad pues tiene que de verdad son maravillosos. Muchas gracias a todos. Bon dia a tothom, president de la Fundació Endesa, regidor de, de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Figueres. Únicament afegir doncs, que com a part del territori que nosaltres representem Endesa Catalunya, eh, estem molt contents, hi ha molta gent dels nostres companys, estem molt contents d'estar avui a Figueres amb un motiu com aquest Normalment a nosaltres ens coneixeu doncs, perquè produïm, distribuïm i comercialitzem electricitat, però poques vegades són capaços, de, són capaços de fer arribar a la gent altres coses que per nosaltres són molt prioritàries. Nosaltres estem absolutament connectats amb el que és la innovació tecnològica, però per això no hi ha millor manera de fer-ho que ser capaços d'explicar la trajectòria des d'on venim i on hem arribat on estem. Aquest museu, ja ho ha dit el senyor Rafael Miranda, el que l'objectiu que té és acostar al territori, acostar Figueres i acostar Catalunya quin ha sigut tot el procés d'innovació tecnològica que té aquest sector. Dir que de cara a la ciutadania treballarem amb les institucions i tenim un, dos objectius fonamentals. Un és, eh, sabeu que fins ara el museu estava obert únicament a visites concertades. Després d'aquesta rehabilitació, nosaltres el que farem és obrir-lo durant molts mesos a l'hivern per tota la població en general i després eh, obrir-los mesos, més aviat el, que respon a la primavera i al voltant de l'estiu, més per una finalitat específica lligada bàsicament a la cultura i a l'ensenyament. Voldríem, i això hem parlat amb l'Ajuntament, de que això fos un focus on els nois i les noies d'aquest indret puguin acostar-se als nostres, nostres coneixements, però també desenvolupant feines lligades a la formació i, al i als treballs de recerca. Únicament dir doncs, que us agraïm molt que esteu aquí avui amb nosaltres i que acabem de gaudir del museu i de la nostra companyia. Moltes gràcies. És l'únic a Catalunya, aquest museu? Sí, aquest museu... Sí, um, característiques? Quines característiques té que no tinguin els altres? Bueno, eh, primer és que és un museu específicament destinat al tema de l'electricitat i llavors és el primer, és l'únic que hi ha a Catalunya destinat especialment a això, que es nutreix del fons històric que té Endesa i també a Espanya com a tipologia mono, museística monogràfica és el més antic. Perquè únic a Catalunya, però en aquest cas a l'estat espanyol, que és que no t'han sentit ells. Ah, perdona. <laughs> en aquest cas a l'estat espanyol únic per la seva tipologia el més antic, si pots explicar respecte. Sí, el sentit és que això és un museu específic dedicat exclusivament al tema del desenvolupament tecnològic del sector elèctric. I llavors és l'únic museu dedicat exclusivament a aquesta temàtica a Catalunya i també és, mm, diguéssim, el més antic que hi ha a l'estat espanyol. A veure, les peces més valgoses, les pots senyalar, de més, eh? Sí, home, sí. Bueno, aquí trobareu eh, diverses peces molt valuoses. Algunes són una mica especialitzades, eh, com tot el tema de les proteccions, dels parellams, però és una col·lecció molt única, perquè prové del primer moment en què l'electricitat comença a ser una energia eh, que es difon i per tant és una sèrie de màquines que fins i tot els que, que no tenen gaire idea del tema elèctric poden arribar a entendre, no? són, són molt senzilles de construcció, molt enginyoses, però que a l'hora de la veritat no van tenir gaire èxit i van ser de seguida superades per la tecnologia eh, següent. Per tant, són peces molt difícils de trobar perquè moltes d'elles ja fa més de 100 anys que van quedar obsoletes. Eh? aquestes peces doncs, tenim aquí en aquesta primera sala que heu passat doncs, una, una bona representació i certament ho hem mirat i no hem trobat altres col·leccions que poguessin tenir aquest tipus d'aparell. La resta de, de la col·lecció és més habitual, són peces sobretot que provenen de centrals hidràuliques, com tenim el grup, que prové de la central de Vilallonga de Ter, eh, i eh, després doncs bé, tota la tecnologia que anava associada a la implantació de l'electricitat, com eren les comunicacions mitjançant els primers telèfons que apareixen, i dues de les primeres aplicacions que van tenir l'electricitat van ser l'enllumenat públic i la, la maquinària per les fàbriques. En aquest eh, petit eh, banc eh, que té el museu doncs, tenim una sèrie de làmperes són de, de la ciutat de Figueres, són de les primeres làmperes d'arc que van funcionar i que van donar llum a Figueres, i un petit motor al seu costat que simbolitza la eh, facilitat per utilitzar aquesta energia per moure maquinària. Penseu que quan eh, la il·luminació es feia gas, a les fàbriques, a les grans fàbriques, tot eren embarrats que feien anar els talers o la maquinària tota l'hora mitjançant politges i, i corretges quan apareix l'electricitat és possible acoplar a cada màquina un motor i, per tant, simplificar tota la instal·lació. Eh? Llavors hem posat aquí al costat un petit motor elèctric, símbol d'aquesta tecnologia, més les primeres làmperes d'arc, darrere de les quals hi ha una fotografia de la Rambla de Figueres, amb una d'elles veureu que està bueno, connectada amb un fil que penja. Aquestes làmperes havien de s'havien de baixar de tant en quant per canviar els carbons, que eren l'element que cremava i que, que feia saltar un arc i llavors eh, s'encenien i, i doncs bé, en aquest museu disposem d'una d'aquestes tres que es pot arribar a encendre i pot, podem simular una mica doncs, l'efecte que devia causar ara fa cent anys l'encesa d'una làmpara.